ve Nurhat Müftüoğlu tarafından desteklenmiştir. Chico, date, vai, vai, hasta el hora, go, but... Luna'nın Beriyan'ı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Sevgili dostlar hepinize merhaba. Tuna'nın bir yanından sevgiler saygılar sunuyorum sizlere. <clears throat> Bugün Bulgaristan'ın Pazarcık bölgesinde dolaşacağız. Hatta zaman zaman e, Stranca dağlarının bulunduğu Stranca bölgesine kuzeye doğru e, açılıp tekrar e, Pazarcık bölgesine geri döneceğiz. Ocak ayının ikinci haftasında Türkiye'de bir konsere katılmak üzere e, gelen şarkıcı Ivanka Ivanova'yı konuk aldım. E, bir kayıt yaptık burada Açık Radyo Prodüksiyon Stüdyosu'nda ve tercümeyi yakın dostum e, Berlin'den çok yakın dostum Tarık Seden yaptı. Aslında uzun bir söyleşi mümkün olduğu kadar hepsini dinletmeye çalışacağım sizlere. zaman zaman tabii araya girip şarkılar sunacağım. Ama asıl olarak bu söyleşiyi dinleyeceğiz. Pazarlık, Pazarcık bölgesinin e, müzikal özellikleri Ivanka Ivanova'nın e, kişisel portresiyle ilgili e, sere serpe rahat bir sohbet yaptık. Hatta bir ara coştu şarkı bile söyledi bize. Şimdi e, Pazarcık bölgesinden şarkıcı Ivanka Ivanova'nın e, benimle yaptığı röportajı sizlerle paylaşıyorum. E, kendisi şu anda Almanya'da yaşıyor, Köln şehrinde yaşıyor ve e, belki son dönem yayınlanan bazı albümlerde onun ismini gören dostlarımız olabilir. E, Almanya'da e, müzik yapan Selsik Brass Band'in e, albümlerine katkıda bulunan bir şarkıcı aynı zamanda. E, daha modern bir e, yaklaşımı var tabi bu yani e, orkestranın folk, folk müziğe, halk müziğine ama e, ben tabi onlardan bahsetmeyeceğim, onlardan çalmayacağım. Kendi özel kayıtlarından Sofya Radyo Televizyonu'nda e, ve e, aynı zamanda Plodifte ve Starazagora'da yaptığı çeşitli kayıtlardan yani Bulgaristan'da radyolarda yaptığı çeşitli kayıtlardan e, örnekler dinleyeceğiz. Bunlar yayınlanmamış şarkılar daha çok. Şimdi dinlemeye başlayalım. Evet sevgili dostlar yanımda sevgili Ivanka Ivanova e, Almanya'dan e, ancak Bulgar müziğini e, son derece dünyanın her, her bölgesinde temsil etmiş e, bir şarkıcı dostumuz. <clears throat> e, yalnızca e, Almanya'da yaşıyor, Köln şehrinde yaşıyor ve dün gece e, burada bir konsere katıldı. Sevgili Orhan Osman'ın e, grubuyla birlikte sahne aldı ve e, bu vesileyle onu programa alma imkanımız oldu. Aylardan beri zaten çeşitli vesilelerle yazışıyoruz. E, aynı zamanda başka bir güzel tesadüfer Stüdyoda üçüncü olarak sevgili Tarık Sedem var. Ee, benim çok yakın arkadaşım. Ee, seneye yaklaşan bir zamandır Berlin'de evinde misafir olduğum, e, hayatın her alanında pek çok şeyi paylaştığım ve e, aynı zamanda da tercüme konusunda son derece güvendiğim bir e, dostum. E, ben hoş geldiniz demek istiyorum ikinize de. Hoş bulduk. Äh, ich möchte nur sagen, dass wir, ich möchte sagen, dass wir äh, heute zwei Gäste haben, nämlich Ivana Ivankova äh, aus Bulgarien, die in Köln lebt, und auch meinen Freund Tarek Sedan, der für uns übersetzen wird. Und äh, ich möchte meinen beiden Gästen willkommen heißen. Vielen Dank. Ich bin froh, dass äh, habe die riesige Ehre, Ihre äh, Radio zu Gast zu sein. Ve e, bu radyoda e, yer aldığım için, bu programa katıldığım için kendimi çok şanslı sayıyorum ve bunu büyük bir e, övünç kaynağı olarak görüyorum. Bizim için de büyük bir şans çünkü e, yıllarını Bulgar folkloruna e, adamış e, değerli bir insanı, değerli bir şarkıcıyı burada konuk etmek e, benim için de büyük bir onur. E, Auch für mich ist es eine Ehre, e, eine Sängerin, die seit Jahren so viel für die Verbreitung und äh, der bulgarischen Musik so viel beigetragen hat und überall auf der Welt die bulgarische Musik vorgestellt hat. Äh, diesen Gast hier äh, zu haben, ist auch für mich eine Ehre. Vielen Dank, Sie sehr lieb. Teşekkür ederim. Şimdi e, biraz konumuza girelim ve çocukluğundan beri e, Pazarcık bölgesinde yetişmiş o bölgenin e, halk müziğini e, her ne kadar Bulgaristan'ın her yanını bildiğini bilsem de ben ağırlıklı olarak pazarcık bölgesi üzerine konuşalım. E, Trakya'nın hemen yanında e, folkloruyla ün kazanmış, pek çok değerli şarkı yetiştirmiş bir şehir pazarcık. E, bu bölgenin folkloru, pazarcık bölgesinin folkloru nu diğer bölgelerden ayıran temel özellik ne kendisine göre? Äh, mir ist bekannt, dass sie äh, aus allen Gebieten Bulgariens äh, Lieder singen und Lieder zusammengetragen haben. aber sie kommen aus Pasajik. diese Gegend ist gleich unmittelbar in der Nähe des türkischen Teils Thraciens. obwohl sie, wie gesagt, also in ganz Bulgarien zu Hause sind, ist Passage für Sie was Besonderes. Äh, was würden Sie sagen, was äh, die Folklore, die Volksmusik dieses Gebietes von anderen Gebieten Bulgariens äh, differenziert? Welche Unterschiede gibt es? Also ich kann sagen, also damals in Bulgarien habe ich sehr viel gesungen in Hochzeiten und damals habe ich gesungen sehr viele Lieder von ganzen, äh, von allen Regionen aus Bulgarien. Aber ich habe gesammelt Lieder, hauptsächlich von Pazarcık-Kreis. Also ee, o zamanlar Bulgaristan'da yaşarken çok sık sık e, düğünlerde şarkılar şarkı söylüyordum ve e, Bulgaristan'ın her yerinden şarkılar söylüyordum fakat pazarcının benim için e, büyük bir e, ayrıcalığı vardı. Also kann ich sagen, dass äh, also Unterschied äh, zwischen äh, alle sieben äh, bulgarische Regionen mit Pazarcik ist es ist, es ist wirklich sehr groß und kann ich, äh, kann ich so auch irgendwie mal erklären, was das, wenn das muss sein. Äh, kann ich von jeder Region etwas so ganz kurz sagen und zu erklären besser, äh, also unsere Pazarcik-Kreis, was ist das? Pazarcığın diğer, diğer bölgelerden farkı çok açık bence. E, Bulgaristan 7 yönetim bölgesine bölünmüş durumda. E, Pazarcık da bunlardan bir tanesi. E, eğer istiyorsanız e, çok kısa olarak bu bölgeler hakkında kısa bilgiler e, vererek pazarcığı bunlardan ayırını e, belirtmek e, belirtmeye çalışabilirim. Azul. Çok kısaca evet. E, ya Können Sie okay. kurz Okay, also kann ich so kurz, also ganz yeah. kurz, ich verspreche, dass wir dich nicht so viel machen. söz veriyorum çok kısa bilgiler vereceğim. also kann ich anfangen, mit, mit Pazarcık anfangen? Evet, e, hemen araya giriyorum. Başka bölgelerle pazarcığın farkını anlatmadan e, Ivanka Ivanova bir pazarcık türküsü dinleyelim. Ivanka Ivanova'nın sesinden. E, fark ettiğim bir detay şarkılarda Pazarcık şarkılarında 11.8'liğin oldukça önemli bir role sahip olduğu. Şimdi 11.8'lik bir e, pazarcık e, halk türküsü. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Tunan Beriyan'ın programında ben Mamer Ketencoğlu. Bugün Pazarcık bölgesinden şarkıcı Ivanka Ivanova'yı e, konuk ettiğim röportajı dinletiyorum sizlere. Ocağın ikinci haftasında kaydettik bu röportajı. Tabi Almanca üzerinden yapıyoruz ve arkadaşım Tarık Seden e, çeviriye yardımcı oluyor. Pazarcık bölgesinin folklorik farkını diğer bölgelerle karşılaştırarak anlatıyordu Ivanka. Also kann ich anfangen äh, äh mit mit Pazarcik anfangen, was also was sie haben gefragt, was so typisch im Pazarcik ist. Also Pazarcik hat äh, hat äh, Einfluss von von mazedonischen Teil, von Rodopi, von Schopski, weil Pazarcik ist, ist, so eine gemischte, also bei, bei uns ist es hat Einfluss von Ichtiman, Ee, von, von Sredna Gura. Also ee, e, pazarcı önemli yapan, diğerlerinden ayıran e, en önemli husus pazarcığın yapısının e, çok farklı oluşu ve çok farklı e, bölgelerden etkileniyor oluşu. Yani Rodop'tan kozmopolit yapısı, kozmopolit yapısı Rodop etkisi Şop'tan, var. Evet. Şop bölgesinden. Rodop'tan, Makedonya'dan, Şop bölgesinden etkilenmeler var. Ama, ama trotzdem Es ist etwas ganz, ganz typisch bei Pazarjiks Lieder. Äh, das heißt, wenn man singt was und da plötzlich kommt eine Pause und das gibt es nicht bei nirgend andere uh, Region. Ee, çok e, önemli e, bir e, ögede pazarcığı diğerlerinden ayıran, diğer bölgelerin müziğinden ayıran. örneğin pazarcık folklorunda şarkı söylersiniz. Ondan sonra birdenbire uzunca bir ara girer. Yani bir suskunluk olur, bir ara girer. Aa. Bu pazarcık için çok e, belirtici bir ayrım. Und, und ich kann mal sagen, also, also meine Lieder, was ich singe, sind, sind so typisch. Also kann jemand so, so ganz, ganz äh, äh, nicht, nicht äh, nicht für alles Bescheid zu sein, so, so dumm zu sein. Und er kann aber äh, erkennen, das kommt von Pazarcık. Also sind so typisch meine Lieder. Ee, örneğin benim söylediğim Pazarcık şarkıları e o kadar belirgin ki e, müzikle çok fazla ilişkisi olmayan insanlar Hep bu, benim söylediğim e, bu şarkıları duyduğunda ya bu şarkı Pazarcık bölgesindendir diye e, bunu tahmin edebilir. Also Demek kann ich, kann, kann ich eine kurze, ganz kurze äh, Gesangs... Äh, e, Probe geben, also wegen... Çok kısa çok kısa bir ses örneği verebilir miyim? Bir Tabii. şarkı örneği verebilir Tabii. miyim? Tabii. Örnek olarak. Mutlu oluruz. Çok çok kısa bir şarkı söylemek istiyorum. Ein Couplet. Bir kuple. <laughs> teşeckür ederiz. Vielen <laughs> Dank. Hier haben Sie gesehen, also diese, diese kurze äh, Stopp da bei dir. Das ist ganz typisch. Bei, bei, bei anderen Liedern also äh. von anderen Regionen gibt es sowas. Ee, bu örnekte de gördüğünüz gibi fark etmişsinizdir. Şarkı söylerken bir anda e, bir ara Duruyor. giriyor, duruluyor. E, diğer bölgelerde bu bu tür bir özellik yok. Yani bu çok belirgindi. E, halk yani e, tekstlerin şarkı sözlerinin Hacı yapısıyla ilgili galiba biraz da. Ee, kann es sein, dass diese Stops da auch mit den, mit den äh, Texten zu tun hat, mit der, mit der Konstruktion der ah, einzelnen Silben? Nee, nee, da kann ich mal weg, also da kann ich mal sagen, dass wenn ich jetzt Hayır, dieses, äh, dieses Lied anders, äh, anders anders singe, das wird aussehen wie wie, wie eine von Stranger. Ee, örneğin aynı metni, <laughs> aynı metni tekrar başka bir şekilde söyleyecek olsam herhangi bir Stranca bölgesinden e, e, e, yapısıyla söyleyecek olsam fark edersiniz e, hece ve dil özellikleriyle ilgili bir şey değil Doğrudan müzikle ilgili bir şey. Onda kann ich mal sagen, dass sehr viele Sängerinnen in Bulgarien, also die, die, die von Hochzeit, also ich sage mal von meiner Zeit, jetzt für die neue kann ich ja gar nichts <laughs> sagen, ya. ee, yeni gençler için bir şey söylemiyorum ama benim dönemimde e, yetişmiş e, e kadın şarkıcılar özellikle düğünlerde e, ve benzeri toplantılarda şarkı söyleyen kadın şarkıcılar için söyleyebilirim. Ee, sehr viele haben, <clears throat> haben Einfluss von, von Strange. Das Strange war Äh, auch bei Hochzeiten. Die Strange Lieder, der war ganz, ganz äh, modern. Äh, bizim dönemimizde Strange bölgesinin müziği çok moderndi, çok günceldi, e, und, çok beğeniliyordu und, etkilemiştir bizi bu, bu bölge. Und alle Sängerinnen, also die Hochzeitsängerinnen und alle, die, die hatten so dieses An Einfluss. Äh, aber kann ich mal sagen, dass damals äh, hat mich die, die Frau ähm, Veselina Kanaleva äh, getroffen. Also die, die Veselina Kanaleva ist die Chefin von Radio Veselina. E, Radyo Veselina'nın e, başında bulunan e, e, bir his de Veselina Kanaleva. Veselina Kanalvis vardı. Veselina Kanaleva. beni çok etkilemiştir. <laughs> Die war damals in Köln. Ee, bir dönem Köln'e gelmişti. Und ich habe sie kennengelernt mit, äh, mit Dr. Reischow. Doktor Reichöll'le beraber e, tanıştım kendisiyle. Uh, there is there is der Chef von international uh, e, uh, e, Volksmusik e, in Westdeutscher Rundfunktion. Ee, Batı Alman e, radyolarının e, dünya müzikleriyle ilgili, folklor müzikleriyle ilgili bölümünün başı Doktor Aşov. Mm, und die, wir waren beide zusammen in, in, uh, in Hotel und ich hat mich gesagt, Ivanka, wie, wie, wie konntest du dich nicht jetzt... Uh, wie kannst du, wie, wie hast du deinen Stil ähm, uh, gehalten? Weil so alle, alle... Ve, e, orada bana sordu yani Ivanka sen bu stilini kendine özgü stilini nasıl e, koruyabildin? Çünkü e, Bulgaristan'daki e, senin döneminin e, birçok şarkıcısı e, stillerini değiştirdi Stranca'nın etkisiyle. Pop folk söylüyorlar herhalde artık. Sie, Sie schon Pop folk. ja, ja, genau. Ja, evet doğru evet tam e, dediğiniz gibi. Also bei mir ist es so, ich kann singen Rudopische Lied wie, wie Rudopska. Ee, yani ben de şöyle oldu. Evet, e, Stranca folklorunun da kendisini fazlasıyla etkilediğinden söz etmişken şarkıcı Ivanka Ivanova, tabi araya girdim tekrar. Şimdi ondan bir Stranca şarkısı dinletmek istiyorum sizlere. Sonra yine kaldığımız yerden söyleşiyi dinlemeye devam edelim. Evet sevgili dostlar, e, Pazarcık'tan gelme Bulgar folklarının en önemli şarkıcılarından, ünlü şarkıcılarından Ivanka Ivanova ile yaptığım ve Tarık Seden'in çevirdiği röportajı dinlemeye devam ediyoruz. Şu anda e, Stranca folklorunun kendisini ne kadar etkilediğinden ve aynı zamanda yeni kuşağın, Bulgaristan'daki genç şarkıcı kuşağın artık bu bölgesel farkları e, çok fazla beceremediğinden e, söz ediyor. Tabii Bulgaristan'da 85'ler 90'lardan sonra <clears throat> yoğun bir pop folk akımının e, yaşamakta olduğunu hesaba katarsak e, haklılık payı vardır diye düşünüyorum. Şimdi dinlemeye devam edelim yani. Pop folk söylüyorlar herhalde artık. Sie <laughs> schon <laughs> hani Pop folk. ya ya genau. <laughs> Ya, evet doğru evet tam e, dediğiniz gibi. Also bei mir ist es so, ich kann singen Rodopische Lied wie, wie Rodopska. Ee, yani ben de şöyle oldu. Ee, bir Rodoplu gibi Rodop bölgesi şarkıları söyleyebilirim ya bir Strancalı gibi Stranca bölgesi şarkıları ee, söylüyorum ama Ovacık, e, Pazarcık benim ya, also yerim. Ich bin, ich bin treu zu, zu, zu, mein, e, zu mein Stil. Ve kendi stilime sadık kaldım. Onu söyleyebilirim. Şimdi e, 80'li yılların başında Almanya Almanya'ya gittiğini biliyoruz. Ama belki asıl derleme çalışmaları e, gençken mi yaptı yoksa Almanya'ya gittiğinde de Bulgaristan'la bağlantısını koparmadan derleme çalışmalarına devam etti mi? Äh, wir wissen, dass sie Anfang der 80er Jahre nach Deutschland gekommen sind. Und äh, meine Frage bezieht sich darauf, ob sie ihre äh, Arbeiten um Volkslieder zu sammeln vor 1980 gemacht haben, also ob sie da aktiv waren oder nach, ob sie auch nach 1980 ihre Verbindung zu Bulgarien so intensiv gehalten haben? Mhm, das ist eine gute Frage. Ee, iyi bir soru. Hat er gut aufgepasst. Çok dikkat etmişsiniz. also, das heißt, ich bin 85 nach Deutschland gegangen E, ben 1985'te gittim Almanya'ya. Also das wird ja yani dieses Jahr son 20 Jahre. Bu sene 20. yılımı kutluyorum Almanya'da. In Ama, <laughs> Aber ich war immer nach Bulgarien jedes Jahr gegangen. E, fakat Bulgaristan'da ilişkilerimi hep ayakta tuttum ve her sene Bulgaristan'a gittim. Habe ich wieder Lider gesammelt. Ve her Bulgar, Bulgaristan'a gittiğimde de e, derleme çalışmalarını sürdürdüm. Bu sene beni kendi evine ya, bile çağırdın. <laughs> ya, habe auch andere Aufnahmen gemacht. E, ve e, kayıtlar da yaptım. Yani e, şarkı derledim, kayıt yaptım. E, 90'er Jahre habe ich gemacht 24 äh, Lieder bei dem Hessischen Rundfunk Frankfurt. E, welches Jahr war das? 90'a. In, in, 90. 90'lı ee, yıllarda e, Hessen Radyosu için e, epeyce ja, kayıt genau, yaptım. Genau, also genau 10. und 11. Januar. Genau. genau <laughs> ee, hemen hemen bugünlerde 1910 ve 11 Ocak e, 1990 tarihinde Mit Orkester Stara Zagora e, or, Star Zagora adlı, Stara Zagora, ya, adlı o, e, grupla e, Hessen Radyosu için. Ya kayıtlar, kayıtlar Ondan, yaptık. Ondan e, e, ich denke 95 habe ich gemacht Westdeutsche Rundfunkaufnahmen. E, 1995 yılında e, Batı Almanya Radyosu için 18 Lieder. E, 18 e, parçadan oluşan evet halk şarkısından oluşan kayıtlar yaptık habe ich auch mit, mit eh, Orchester Starzagora. Gene aynı Orchester Starzagora ile yaptık. Haben wir auch e, eh, Konzerten gemacht. E, o dönemde aynı orkestra ile konserler verdik. Konser turnelerine çıktık. E, eh, und damals e, naja, also das heißt, ich, ich habe auch weiter e, Irgendwann habe ich mit Chelsea Brasbet angefangen. Ee, herhangi bir zaman ne zaman olduğunu hatırlamıyorum artık. Chelsea e, Silk Band'la e, çalışmaya başladık. Also ich, ich bin immer beschäftigt auch. Yani sonuç olarak sürekli olarak e, bu konuyla Bulgar müziğiyle, müzikle iç içe oldum. Also Ondan hiç kopmadım müzikten. Mit meinen Lieder sind auch äh, Filmen synchronisiert. E, yaptığım şarkıların bir kısmı filmlerde kullanıldı. Ha. Film müziği olarak da kullanıldı. Ha, zum Beispiel diese Örneğin, film uh, ich, ich war auf dem Mars, I was on Mars e, ben Mars'tayken diye <laughs> çevirebileceğimiz bir filmin müziği olarak kullanıldı. <laughs> Uh, das war in Schweiz, da war ich einen Tag für Aufnahmen. Ee, bir İsviçre yapımıydı. İsviçre'de e, evet. e, yaptık bu kayıtları. So ein, ein Lied gemacht, also habe ich die, die, die Aufnahmen im bulgarischen Studio in Radio Veselina gemacht. Und es ist ein Stück e, in eine CD in Schweiz in, bei Hypermusik rausgekommen, diese evet. Techno-Stück, was ich Ihnen <laughs> erzählt vorher. e, programdan önce size anlattığımız techno yapısıyla yaptığım bir parça var. Bu Bulgaristan'da alınmış, e, kaydedilmiş bir parçaydı. Daha sonra İsviçre'de de e, bir plakta kullanıldı. Also ich, bir CD'de kullanıldı. Ich bin immer am neu suchen und am neu machen. Yani sonuç olarak hep ah. sürekli bir müzikal bir arayış içindeyim, e, ah. e, çalışma içindeyim. Sürekli oh. bir arama içindeyim. Ee, yalnız folklor. Evet, e, Ivanka Ivanova, şarkıcı Ivanka Ivanova yaptığı pek çok kaydı anlatıyor. Anlatmaya devam edecek. Şimdi 9-16'lık <clears throat> bir pazarcık şarkısı yine. Bugün Tuna'nın biri yanında şarkıcı Ivanka Ivanova ile vakti zamanında daha doğrusu ocağın ikinci haftasında yaptığım söyleşiyi Tarık Seden'in Almancadan çevirdiği söyleşiyi dinlemeye devam ediyoruz. Ee, ah. çalışma içindeyim. Sürekli o, bir arama içindeyim. E, yalnız folklorla e, yetinmiyorsunuz. Başka müzik stillerinde de örnekler e, vermeye çalışıyorsunuz? Also äh, Sie begnügen sich nicht nur mit äh, Volksliedern und so, sondern äh, versuchen Sie auch andere Formen und andere Musikformen. Ah, da ja, das habe ich gelernt jetzt mit Chelsea Brass Band. <laughs> Chelsea Band'le çalışırken öğrendim bu <laughs> devamlı. Wenn man mit solchen Band arbeitet, äh, Böyle bir grupla e, birlikte çalıştığınız zaman hakikaten e, sürekli bir arayış içinde olmanız, Sınırları... yeniliklere açılış. Evet ha? sınırları zorlar. <laughs> Yeniden son olarak şey yapmak istiyorum. E, folklora dönmek istiyorum. Ich möchte doch noch wieder zurück an unser Hauptthema, an die Folklore ja, ja. an Volksmusik zurückkommen. Çünkü bizim alanımız o, bizim e, nefes aldığımız alan o. Orası. E, denn das ist das Thema, das ist unsere Welt, wo wir atmen können, wo unser Leben e, dort stattfinden kann. Hı mhm. E, bugüne kadar kaydettiği folk şarkılarını kimlerden nasıl derledi? Ee, ve şarkıların tümü Pazarcık'tan mı derlediği şarkıların yoksa başka bölgelerinden de derlediği şarkılar oluyor mu? Ähm, in diesem Zusammenhang möchte ich noch mal äh, fragen. Äh, Lieder, die sie zusammentragen, die sie finden, ausfindig machen mhm. und suchen. Äh, wie gehen sie da voran? gibt es bestimmte Gebiete, bestimmte Personen, die, von denen sie also diese äh, alte Lieder wiederentdecken. Mhm. Und als letzte Frage äh, in diesem Zusammenhang, äh, sind es äh, ausschließlich Lieder aus dem Gebiet Pasajik oder äh, gibt es auch andere Gebiete, wo sie äh, sozusagen mhm. als musikethnologisch, mhm. musikethnologisch tätig sind? Also kann ich mal sagen, äh, ich habe damals sehr, äh, sehr viele Lieder gesammelt und ich habe über 1000 Lieder äh, e, eh, authentische gesammelt von alten eh, Frauen. E, özellikle yaşlı kadınlardan topladığım binin üzerinde otantik olarak topladığım eh, binin üzerinde parça var e, çok yaşlı e, kadınların dağarcığından gelen e, birinin üzerinde parça var. Damals, damals ich war e, also immer mit, mit dem e, Magnetband, so, so mit Rekor, Recorder. Unterwegs von Dorf zu Dorf. <clears throat> ve o zamanlar e, köyden köye yanımda teybimle gidiyor ve orada kayıt yapıyordum. Von Haus von Haus, e, von Omi zu Omi. <laughs> köyden köye, evden eve, e, nineden nineye diyebiliriz. <laughs> Geçin. Und dann welche haben sie mich auch weggeschmissen, sagen wir mal so. Ich habe keine Lust, dich Lieder zu sagen und... Äh, ee, bazıları böyle başarısız olduğum durumlar da oluyordu. Yani ne gereği var şu anda sana şarkı söylemek istemiyorum ne lüzum var. Abi. Bırak beni rahat bırak diyen nineler de oluyordu. Tabii. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ama çok e, ısrarcıydım. <laughs> Böyle kolay kolay pes ee, ettiremiyorlardı beni. Ich habe Medizin studiert als Arzthelferin und ich habe mein Blutdruckmessgerät genommen und die Rezepten und äh, habe ich Blutdruck gemessen, die Omis. <laughs> o, o zamanlar hemşirelik okuyordum. Ee, yani tıp eğitimi, bir hemşirelik eğitimi yapıyordum. E ben e, tansiyon aletini işte şuyu bu yanıma alıp Onlarla beraber gidiyordum tarama işlerine. En azından bu e, yaşlı ninelerin, babaannelerin tansiyonlarını ölçüyordum. Ufak tefek reçeteler meçeteler yazıyordum. Öyle und Rezepten geschrieben und ich habe immer Lieder bekommen. Kein işte e, o şekilde tansiyonunu ölçe ölçe reçete, ilaç bilmem ne yazı yaza her defasında istediğim şarkıları toplamayı başardım. Çeşit avcılık diyebiliriz bunu. E, kann <laughs> das so als eine Art Jägertum sagen? Also sagen wir mal, äh, damals <laughs> die, die, die, die, die junge, als junge Mädchen, ich musste zum junge Männer gehen, zur Jagd, aber ich bin zu Omis gegangen. <laughs> E, gençken, genç bir kızken esasında herkes benim genç erkeklere daha çok e, gideceğimi, onlarla birlikte olacağımı düşünüyordu. Halbuki ben <laughs> yaşlı babaannelere, ninelerle, onlarla dolaşır olmuştum. <laughs> naja, also sozusagen ich habe gesammelt Lieder für Christo Botif, also Herzlieder. Ich habe Lieder von, von, von den von den Königzeiten. Ich habe ich habe ich, ich habe so viele Lieder, ich, ich weiß nicht, ob ich kann alles das aufnehmen. Ee, o kadar çok şarkı e, e derledim ki yani şu anda say deseniz sayabilecek durumdayım. Yani bütün bunları hafızamda artık e, hafızamda yer kalmadı. Mhm, also dazwischen sind auch irgendwelche Lieder, weil also die kommen nicht von Pazarcik. Die kommen von, wie gesagt, aus mazedonische, aus rhodopische, verstehen Sie? Aber ich habe doch gesagt schon von Anfang, dass unser Kreis hat Einflüsse von andere. E, bu derlediğim şarkılar arasında gayet tabii doğrudan pazarcıktan olmayan e, şarkılar da var fakat e, sohbetimizin başında da söylediğim gibi bizim bölgemiz yani pazarcık bölgesi gerek e, Rodop bölgesinden gerek Makedonya bölgesinden çok etkilenmiş, iç içe geçmiş, kozmopolit bir bölge. E, bu yüzden çok şaşırmamak gerekir. Pazarcığın dışındaki bölgelerden de derleme çalışmaları yapmış olmama. Evet, Ivanka Ivanova ile sohbetimizi bir şarkı sokacağım yine arasına, sohbetimizin arasına. E, bu ilginç bir parça yine pazarcıktan e, 19 16'lık veya 19 19.8'lik biçimde yazabilirsiniz. Nasıl 5 artı 5 artı 9 gibi gidiyor bir dinleyelim bakalım. лъжа, да не лъжа. Никой нищо, никой нищо не za slatki malki momi, maki momi, maki momi na eregene. Evet şarkıcı Ivanka Ivanova ile söyleşimizi dinlemeye devam ediyoruz. Çok büyük ihtimalle hepsini çalamay, dinletemeyeceğim size söyleşinin ama en yanılıcı noktaları konuşmaya devam ediyoruz. Fazla e, söz sokmadan araya dinle, dinlemeye devam edelim. Ivanka Ivanova'nın ve Tarık Seden'in sesini. Bu Ama... derlediğim şarkılar arasında gayet tabii doğrudan pazarcıktan olmayan e, şarkılar da var. Fakat e, sohbetimizin başında da söylediğim gibi bizim bölgemiz yani pazarcık bölgesi gerek e, Rodop bölgesinden gerek Makedonya bölgesinden çok etkilenmiş, iç içe geçmiş, kozmopolit bir bölge. E, bu yüzden çok şaşırmamak gerekir. Pazarcığın dışındaki bölgelerden de derleme çalışmaları yapmış olmama. Peki... E... Evet, eklemek istediği bir şey var mı? Wollten Sie was sagen? Ja, ich wollte sagen, dass äh, ich habe noch was anderes entdeckt, dass äh, so welches Lieder zum Beispiel, also weil ich bin doch gegangen zu Hochzeiten. Ich bin in ganze Bulgarien zu Hochzeiten auch gegangen zu singen, zu singen mit, ee, äh, band, mit verschiedenen Bands. E, şunu söylemek istiyorum. O dönemde ee, ben bütün Bulgaristan'da, Bulgaristan'ın tamamında farklı gruplarla, farklı orkestralarla e, düğünlerde şarkı söylüyordum. Bütün Bulgaristan'da düğün düğün geziyordum. Und da war ich auch auf Jagd auf dem Homies dazwischen. <laughs> Ve esasında bu benim düğünlerde şarkı söylememi de bir nevi avcılık olarak e, görebilirsiniz. Çünkü orada da bu düğünlerde şarkıcılık yaparken de e, derleme yapabiliyordum. Und da habe ich gemerkt, es ist ganz interessant, dass die, die Texten und die, also, da, also zum Beispiel ein Lied, was bei uns wird gesungen, die wird, dasselbe Lied wird gesungen bei anderen Dorf und in, in, in andere, in, in andere Stadt, Ama in aynı andere Art, verstehen Sie? E, ve bu dönemde fark ettiğim bir şey oldu. Çok önemli bir şey fark ettim. Aynı şarkıları, aynı metinleri birbirinden farklı bölgelerde çok çok değişik e, yorumlanmış şekilleriyle e, görmenin mümkün olduğunu fark ettim. Aynı şarkı fakat başka bir köyde tamamen değişik icra ediliyor. Aha, also das heißt, äh, ich denke schon mal, also eine Mädchen von diesem Dorf ist hat sie sich geheiratet zu Anderdorf und ich weiß nicht wohin. Und so also die Lieder, die, die sind von Mund zu Mund so weitergegangen. Ee, aynı zamanda orada fark ettiğim şey de yani benim e, o şekilde düşündüm herhalde böyledir diye. Örneğin e, herhangi köyden bir e, genç kız başka bir köyde evlendiğinde, başka bir köye gelin gittiğinde şarkılarını da yanında götürüyor. Gelin gittiği köye evet. e, baba evinin, baba köyünün şarkılarını da götürüyor. Bu da ee, e, folklorun inanılmaz e, güç serüvenini ortaya koyuyor. Äh, ee, so an diesem Beispiel kann man sehen, diese unglaubliche äh, ja. äh, Reisetätigkeit, unglaubliche äh, Verbreitungsgeschichte der Folklore ja. und des Volksliedes. Ja, ja, genau. Also ich, ich, ich kann Ihnen auch mal was ganz anderes erzählen. Ich äh, habe noch nicht ganz meine, meine Frage beantwortet. Ee, sorunuza tam olarak henüz cevap vermeye fırsat bulamadım. Kommen immer dazwischen an was äh, anderes. Hep araya başka bir şeyler girdi. Uh, vor zwei Jahren ich war mit Chelsea Brasben nach Istanbul nach meiner Reise hier. Ich war in in Algier. Ee, iki sene evvel Chelsea e, Brisbane'da buraya gelmiştik. E, İstanbul'a gelmiştik fakat ondan evvel e, Cezayir'e gitmiştik bir hmm. e, e konser turnesi dolayısıyla. Äh, und hier kommt noch eine, eine irgendwelche, sagen wir mal, Geschichte. Ee, bir öykü, belki de öykü diyebileceğim, bir macera diyebileceğim bir olayı anlatmak istiyorum. Da war ich, da war ich also ganz, ganz großartig vor, uh, um, uh, eingenommen von dem Publikum äh, in, in Algier. E, ve Cezayir'de gerçekten e, dinleyiciler çok sahip çıktı. Yani çok büyük yakınlık gösterdiler ve e, e etrafımı kuşattılar diyebilirim. E, manevi <laughs> açıdan çok ilgi gösterdiler. Ve e, çok etkilendiler benim müziğimden. Hm. Çok yakın gördüler beni kendilerine. Ve yani sanki bir ilahmışım gibi davrandılar bana. Äh, und dann äh, nachher wir, sind, wir waren äh, zu, zu dem deutschen Botschaft eingeladen, also ganzen Band nach dem Konzert. E, äh, konserden sonra ne? e, äh, konser akşamı konserden sonra ne? Alman Büyükelçiliğine davetliydik. Und dann äh, habe ich, also zufälligerweise habe ich in Russisch gesprochen mit, mit dem Direktor von, äh, von Musikakademie in äh, in Algier. Ve bu büyük elçinin daveti sırasında e, Cezayir'deki e, Cezayir'deki e, müzik akademisinin başkanıyla Rusça konuştuk. Was was was der andere mich erzählen. Also alle haben gesagt, dass also meine bulgarische Tracht und diese Volkslieder, was ich singe, die sind ähnlich Wie bei diese Lieder von den Berberen. Ve e, orada bana söyledikleri şey şuydu. Benim e, konser sırasında giydiğim e, mahalli Bulgar kıyafeti ve aynı şekilde şarkı söyleme e, stilim e, bana söyledikleri kadarıyla e, e oradaki berberilerin ee, bir takım gelenekleriyle çok büyük benzerlikler gösteriyormuş. Yani gerek elbise gerek şarkı stili yönünden. Und dann am nächsten Tag war ich zu Besuch zum bulgarischen Botschafter Ve er, Gerhard Mifvasander'es Er, ertesi günü de e, konserden sonraki günde Bulgar Büyükelçisini e, ziyaret ettim. Bulgar, Bulgar Büyükelçiliğini dedim. O da bana başka bir şey anlattı. E, und er hat mich, ich habe ihm das erzählt. Bir, genç, bir gece önce bana söylenenleri aktardım kendisine. Und er hat mich gesagt, das gibt so eine Legende. Bana söylediği, Bulgar Büyükelçisinin söylediği böyle bir efsane var. Das damals, damals, vor viel Jahre. Çok çok sene evvel. Äh, wann die Bulgarien war bei dem türkische Gefangenschaft. Äh, ee, 500 Jahre. Ee, Bulgaristan e, ee, 500 yıl müddetle Türk e, etkisi altındaydı, egemenliği altındaydı. Tabii. Dann, dann die Türken haben Semenin, uh, äh, äh, die, die haben genommen uh, Eniçeri, Eniçeri. Yeniçeri. Yeniçeri yani. Ve e, de, tabii devşirme sistemi dolayısıyla e, Yeniçeriler devşiriliyordu Aa, bölgeden. das heißt, diese Yeniçeri, die, die sind äh, geschickt da bei, in diese, in diese Gebir äh, in diese Gebirge da. Ve e, Yeniçerilerde yani Bulgaristan'dan devşirilen, e, kısmen Bulgaristan'dan ee, devşirilen Yeniçeriler daha sonra Osmanlı um, hizmetinde... Ee, güzel. Kuzey Afrika'ya. Aber das heißt, diese ganze Hadi bakalım. Die, diese ganze Sütte da in, in Algier, verstehen Sie? Ve e, <laughs> Cezayir'deki yani Kuzey Afrika'daki bir müzik tradisyonunun... E, e, evet, sohbetin bizi götürdüğü noktaları e, az çok anladınız, hissettiniz. E, Bulgar müziğiyle Cezayir'deki Berberi müziği arasındaki bağlantıyı tarihsel bir açıklamayla, tabii bunlar hep e, teori ama ee, yani tartışılabilir şeyler tabii ki. Evet sevgili dostlar bugün daha çok ses dinlettim sizlere. E, konuşma dinlettim ama anlatıl anlatılan şeyler gerçekten çok hoştu, çok e, sıcaktı. Şarkıcı Ivanka, Ivano Ivanka Ivanova e, konuğum oldu ve Tarık Sede'nin çevirisiyle söylediklerini bize aktarmış oldu. Yine onun sesiyle bitirmek istiyorum programı. Tabii veda edeceğim. Şarkıcı Ivanka Ivanova'nın vakti zamanında e, benimle yaptığı söyleşiyi, daha doğrusu benim onunla yaptığım söyleşiyi dinleterek bugünkü Tuna'nın Beriyan'ın programında Pazarcık bölgesi folklorine küçük bir yolculuk yapmaya çalıştık. Program sonrasında yine telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan Doğrudan bana ulaşıp her türlü kritik ve düşüncenizi iletebilirsiniz. Ee, önümüzdeki hafta bir e, vefatla bağlantılı bir ölüm haberiyle bağlantılı bir programım olacak. Besteci son derece önemli müzik adamı Stavros Kuyumcusi 12 Mart'ta kaybettik Selanik'te. Önümüzdeki hafta Stavros Kuyumcis ile ilgili e, sürprizlerle dolu bir program hazırlamaya gayret edeceğim. Her şey yolunda giderse. Evet bir hafta sonra görüşmek üzere sevgiler saygılar. Feryal'e de teşekkürler. Tuna'nın beri yanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu.